Որպես չճանաչված պետություն Արցախը չի մասնակցում միջազգային որևէ գործընթացի։ Հակառակորդի բանակի դեմ Հայաստանն ու Արցախը քիմիական զենքեր ու նյութեր չեն օգտագործել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 11-ի ժամը 19:30-ից սկսած հակարակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, նռնականետերից եւ ականանետերից խախտել է կրակի դադարեցման մասին կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, որը շարունակվել է նաեւ մայիսի լույս 12-ի գիշերը։ Հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մայիսի 11-ին ժամը 20-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականի ծնված Արմեն Հրայրի Մարտիրոսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Այսօր Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև անժամկետ հրադադարի հաստատման օրն է։ 1994 թվականի մայիսի 5-ին ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիայժողովի Ղրղստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի եւ արտգոսնախարարության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում, որի ավարտին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները ստորագրեցին Բիշկեկյան արձարագրությունը, որով կոչ էր արվում դադարեցնել կրակը։ Հրադադարը ուժի մեջ մտավ 1994 թվականի մայիսի 12-ի կեսգիշերին։ Փաստաթղթում, որը ստորագրել են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, ԼՂ պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանը եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մամեդ Ռաֆի Մամեդովը, ասվում է, Արձագանքելով Բիշկեկում 1994 թվականի մայիսի 5-ին կնքված արձանագրության մեջ շարադրված կրակը դադարեցնելու մասին կոչին եւ հիմք ընդունելով 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրությունը հակամարտող կողմերը պայմանավորվել են հետեւյալի մասին: ապահովել հրադադար եւ ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցում 1994 թվականի մայիսի 12-ի 0001 րոպեից։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված զինադադարի պահպանումը կողմերի միջազգային պարտավորությունն է, իսկ ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսումը այդ միջազգային պարտավորության կոպիտ ոտնահարում է եւ ագրեսիայի բացահայտ դրսեւորում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով զինադադարի կնքման համաձայնագրի 22-ամյակին ընթരാճ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Մայիսի 11-ին տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ըստ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության, նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ մեր հաղթանակների հիմքում ընկած է Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնությունը, կարևորելով քաղաքական ուժերի կողմից ցուցաբերած միասնականությունը եւ գործունք հայլերը Արցախին սատարելու ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անց է կացրել աշխատանքային խորհրդակցություն հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են շրջաններում տիրող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին եւ մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Երկրի ղեկավարը հանրարականներ է տվել ներկաներին քննարկված հարցերին պատշաճ եւ օպերատիվ լուծում տալու համար հետեւողական աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո մենք շարունակում ենք լինել նույն դժվարին ռազմաքաղաքական իրավիճակում, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ըստ նրա, ադրբեջանցիները որևէ դաշ չեն արել, ուստի արցախցիները պարտավորված են լինելու շարունակել պայքարը ազատության ու անկախության համար։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով ապրիլի առաջին օրերին հայոց բանակի Արցախի պաշտպանության բանակի անznազողության խիզախության շնորհիվ կարողացանք ապացուցել, որ այս տարածաշրջանում Արցախը Արցախի բանակը շարունակելու է լինել խաղաղության ու կայունության հիմնական երաշխավորը։ Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանն ու հնարավոր զարգացումներին Արցախի խորհրդարանի խոսնակն ասել է. Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ցանկացած լարված իրավիճակից հետո մենք պետք է որոշակի բանակցային գործընթաց վարենք։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Այս իմաստով երևի թե մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլոր հնարավոր զարգացումներին եւ դա պետք է նաեւ շարունակություն ունենային, ինչ որ ասել ենք ռազմի դաշտում պետք է նաեւ դիվանագիտական, միջխորհրդարանական կապերի միջոցով արտահայտվի։ Թե ինչպեսին կլինեն կոնկրետ զարգացումները, ես վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է գտնել ճիշտ եւ իմաստնալություններ։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահը ընդգծել է, որ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Դա ոչ միայն մեր խնդիրն է, այնինչ որ մենք պիտի անեինք այս տարածաշրջանում քաղաքություն եւ կայունություն ապահովելու համար մենք կատարել ենք։ Մնացածը արդեն ոչ միայն մեր, այլև ավելի շատ միջազգային հանրության եւ միջնորդ կազմակերպությունների անելիք։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Ռուսլան Իսրայելյանը եւ Արզիկ Մխիթարյանը։ ԼՂ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման ոլորտային հաշվետվություններ են ներկայացրել արտաքին գործերի, զբոսաշրջության, մամուլի եւ ռադիո հեռուստատեսության բնագավառների պատասխանատուները։ ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը ներկայացրել է փոխնախարար Արմինե Ալեքսանյանը։ Արցախի հանրային հերոստա-ռադիո ընկերություն Փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանի հաշվետվության համաձայն Ընկերության փաստացի բյուջեն կազմել է 389 միլիոն 708 հազար դրամ, ծախսվել է 387 միլիոն 204 հազար դրամ։ 2015 թվականին Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերությունը ունեցել է 1 միլիոն 200 հազար դրամ շահույթ։ Ազատ Արցախ պաշտոնաթերթի 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականն է ներկայացրել խմբագիր Լեոնիդ Մարտիրոսյանը։ Հաշվետվության համաձայն 2015 թվականի պետական բյուջեից խմբագրությանն է հատկացվել 83 միլիոն 881 հազար 400 դրամ։ Նիստի ընթացքում հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով խորհրդարանականները հարցեր են առաջադրել զեկուցողներին։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն նվիրված գանանացան աշխատանքների ընթացքին, աշնանացանի բերքահավաքի ու հակահրդեհային աշխատանքների կազմակերպման հարցերին։ Փոխվարչապետի գյուղնախարարի շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ շահագրգիռ այլ մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցությանը ներկայ էր նաեւ մեր գործընկեր Բելա Լալայանը։ Հունիսի 1-ից հանրապետությունում կսկսվեն բերքահավաքի աշխատանքները, անելիքները հստակեցնելու խնդիրը գործադիր իշխանության օրակարգում է։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքներ որոշ կատարված է, որը չի կարելի համարել բավարար։ Այստեղ որևէ մեղադրանք կամ դժգոհություն հայտնելու իրավունք չունեմ, իրավիճակից կախված, կսած մասնագետների, տեխնիկայի եւ այլն ամբողջը ուղղված է առաջնագծի աշխատանքների իրականացման եւ սահմանի պահման, բայց մենք պարտավոր ենք շատ արագ աշխատանք կատարել, սկսել բերքահավաքը Բերքահավաքի աշխատանքներին անհրաժեշտ քանակի կոմբայների ներգրավման համար կառավարությունը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության հետ։ Հունձի աշխատանքները պետք է կատարել երկհերթ, նույնիսկ միջև ուշ գիշեր հանձնարարել է վարչապետը։ Բերքահավաքը պետք է սկսել առաջին հերթին վտանգավոր գոտիններից, հապաղելն անթույլատրելի է համարում վարչապետը։ Այս տարի առաջին անգամ ստիպված կլինեն նաև մտածել հնձված թաց բերքի չորացման մասին, որի համար կօգտագործվեն խանապատի չորանոցները։ Գյուղնախարար Անդրանիկ Մխոյանը նշեց, որ Գառնանացանի տարածքներում ցանկի աշխատանքները օբյեկտիվ պատճառներով հետ են մնացել։ Այսօր ադրությամբ ցանկ է կատարվել 5200 հեկտարի վրա։ Մեզ մնում է կատարել 3500 չափ հեկտար։ Իհարկե, նոպատասխան սերմերը ներկրված են սերմերի նյութերի հետ կապված խնդիր չունենք, դեռ դերված ուրեմն 40 տոննա դասորենի ծերմը դրամադրված է, որ պետք է ցանվեր 570 հեկտար, դեռ 370 հեկտար։ Արևածաղկի մասով արդեն դատարվել 750 հեկտար, դեռ ունենք 850 հեկտարի չափ սերմացիական նյութերական դրամադրված են։ Եգիպտացիայի մասով ունենք 2000 հեկտարի համար անհրաժեշտ 500 հեկտար այս պայծությամբ արդեն ցանված են, 500 հեկտարի համադրամ դերս տրամադրված է, եւ ցանկացողները կարող են 3000 հեկտարի համար ծերմացուց դրսի։ Ազգային խոտերի մասով նույնպես էլ մեր ամբողջությամբ դրամադրված են վարչակազմի։ Գարանացանն ավարտին հասցնելու համար հողագործն ունի 1 կամից ժամանակ, իսկ դա բավարար է աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաեւ Բերքի մթերման եւ պահեստավորման հարցերը։ Քննարկվեց նաեւ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության հարցը։ Վարչապետը պահածոների գործարանի հետ համագործակցելու հանձնարարական տվեց վարչակազմերի ղեկավարներին այս տարի անսահմանափակ մթերում ենք իրականացնելու բոլոր կարգի վերամշակվող գյուղմթերքների առումով ոչ միայն գյուղմթերքի անտարային Անտարային հատապտուղների ու մրգերի հավաքման գործը պետք է կազմակերպեն համայնքների ղեկավարները, գյուղացիներին կընթառաջեն մեքենաներով եւ դիզվառելիքով։ Օրակարգային են նաեւ հակահարդեհային աշխատանքների կազմակերպման հարցը։ Քննարկվեց շրջաններում ջրատար մեքենաներով ու տրակտորներով ապահովված հակահարդեհային հենակետերի ստեղծման հարցը։ Բացի Քաշաթաղից յուրաքանչյուր շրջանում կստեղծվի մեկ նման հենակետ, իսկ Քաշաթաղում առնվազն 8 այդպիսի հենակետ ստեղծելու անհրաժեշտություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է ռոկման համակարգերին արդեն առաջին փորձը կկիրառվի Գետավանի տարածքներում։ Այս տարի այդ զորակի տարածքներում 40 հեկտար կվորոկվի կաթիլային եղանակով, որից 10 հեկտարը թութունի դաշտեր կլինեն։ Ջրի խնդիր չի լինի նաև այն հողատարածքներում, որոնք ռոկվում են Խաչենի ջրամբարի միջոցով։ Խաչենի ջրամբարը երբ որ միշտ խնդիր ենք ունենում ջրի, այս տարի հակառակն է։ Ջրամբարը այսօր լիքն է, ամբողջությամբ բավարար է 5000 հեկտար մշակում կատարել։ Նախատեսված աշխատանքների մասնավորապես կոմբայների համար անհրաժեշտ պահեստամասերի, այգիներում վնասատուների դեմ պայքարի եւ այլ միջոցառումների իրականացման համար հաջորդ շաբաթվանից կսկսվի վարկերի տրամադրման գործընթացը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները իբր հայկական կողմը սպիտակ ֆոսֆորային արկ է կիրառել, ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը համարում է հերթական սև PR ակցիան հայկական պետությունների դեմ։ Նա նշել է, որ ադրբեջանական կողմը նման քայլը օգտագործում է մի շարք հանգամանքներից ելնելով, Առաջինը, որ เป զի միջազգային հանրության մեջ սենսացիոն տրամադրություններ ստեղծի, քողարկելու մի շարք փաստեր, օրինակ այն, որ Ադրբեջանն է միշտ օգտագործել թունավոր նյութեր Հայաստանի ու Արցախի բնակչության դեմ, ինչպես նաև միջազգային հանրությունից քողարկի իր զինված ուժերում մի շարք ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում Գորշ գայլերի իսլամական պետության բազմաթիվ վարձկանների արկայությունը։ Դավիթ Բաբայանը ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Արցախը որևէ անգամ քիմիական նյութեր կամ զենքեր չեն օգտագործել ոչ թշնամու բանակի, ոչ էլ առավել եւս խաղաղ բնակչության դեմ։ Թող այդ մարդիկ, ովքեր գնացել են այնտեղ, վերցնում էին նմուշներ, ուղարկեն իրենց պետությունները կամ հայտնի լաբորատորիաներ եւ փորձարկեն տեսնեն որտեղից է դա։ Իրենք երկու տեղում են PR-անում, մեկը Եվրոտեսիլում, մեկն էլ սահմանի երկայնքով։ Բերել են այդ մարդկանց վախեցում են, ցույց տան, որ իբրև հայերը օգտագործում են արգելված զինատեսակներ եւ ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր։ Այս ամենը գեղձը եւ շինճու Մենք հույս ունենք, որ տարբեր պետությունների այն ներկայացուցիչները, ովքեր կգնան ու տեղում կծանոթանան արկին, անպայման այդ նյութերը կուղարկեն իրենց երկրներ փորձականության ենթարկելու համար, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Օրլիկը եւ Պիեր Էնդրյուն հայտարարություն են տարածել, որով նշում են, թե ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ ամբողջապես հավատարիմ են մնում Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական ջանքերին։ Շփման գծի երկայնքով վերջին ժամանակներում բռնության դեպքերի եւ տիրող լարվածությունը թոթափելու համատեքստում ըստ համանախագահների ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն։ Մեր երկրների Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգներ արտաքին գործերի նախարարները պատրաստ են նպաստել այդ հանդիպման կայացմանը հաջորդ շաբաթ Վիեննայում։ Նրանց հիմնական խնդիրը լինելու է զինադադարի ռեժիմի պահպանման ամրապնդումը եւ վստահություն ձեռք բերելու ուղիներ փնտրելը, որը կվերականգնի բանակցային գործընթացը հիմնախնդրի լուծման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Բանակցություններում ոչ մի հաջողություն չի կարող լինել շարունակվող բռնությունների պարագայում եւ ավելին չի կարող լինել խաղաղություն առանց բանակցությունների։ Մենք պնդում ենք, որ չի կարող լինել հակամարտության լուծում ռազմական ճանապարհով, ասված է համանախագահների հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը եւ ներկայացված առաջարկները հիմնականում համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի սկզբին հնչեցրած դիրքորոշումներին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այսօր տարածած հայտարարությանը։ Ծանոթացել եմ համանախագահների հայտարարությանն ու առաջարկությանը կապված Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հետ։ Իհարկե, պաշտոնապես Հայաստանը իր դիրքորոշումը կարտահայտի, բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ ուսումնասիրելով այդ հայտարարության բառապաշարն ու արտահայտած մտքերը, դրանք շատ դրական եմ գնահատում, ասել է Շարմազանովը։ Նրա խոսքով համանախագահների բառապաշարը եւ մտքերը հիշեցնում են ապրիլի սկզբին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեսիջները։ Նրանք խոսում են հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման, վստահության միջոցներ ձեռք բերելու, ուղիներ փնտրելու, բանակցային գործընթացը վերականգնելու մասին։ Սա այն բառապաշարն է եւ մեսիջներն են, որոնց մասին խոսել է Սերժ Սարգսյանը ինչը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մեսիջները ըմբռնում են գտել համանախագահների կողմից, ընդգծել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Մարզասերների համար Երևանում նախոր էին տեղի ունեցել ամենամյա օլիմպիական հույսեր ջյուդոյի միջազգային մրցույթը։ Մրցաշարին Արցախից մասնակցել է Մարզիկ Արման Ավանեսյանը, ով հանդես է եկել 81 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Նա հաղթելով 5 մրցակիցներին գրավել է առաջին տեղը։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը իր խոսքում մասնավորապես նշել է, որ Արցախում պատերազմական վիճակի արկայության պատճառով շատ մարզիկներ չեն կարողացել մասնակցել միջազգային մրցաշարին։ Մարզիկ Արման Ավանեսյանը իր հաղթանակը նվիրել է մեր սահմանը անարիք պահող բոլոր զինվորներին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։